Երբ խոսում է պատմությունը, անհատները պետք է լռեն։ Աֆրա Բեն։ Ներկայացնում ենք պատմության խոսքը։ Միրիկ գյուղը գտնվում է Քաշաթաղի շրջանում, նախկինում Աղահեչք գավառում։ Բնակավայրը տեղաբաշխված է Աղավնո գետի Միրիկ վտակի երկու ափերին։ Գյուղը պատմական աղբյուրներում հիշատակվել է Մերիկ, իսկ խորթային շրջանից սկսած Միրիկ անվանաձևով։ Վերջերս հայտնաբերված մի փաստաթղթում Խաշաթաղի գավառից Տաթևին հարկատու գյուղերի 1733 թվականի ցանկում հիշատակված է նաև Մերիկը։ Միրիկի հարևանությամբ են գտնվում Մոշաթաղ եւ Ղուշչի գյուղերը, որոնք ներառված են Միրիկ համայնքի մեջ։ 1993 թվականին Միրիկի ազատագրումից հետո սկսվել է նրա վերաբնակեցումը եւ արդեն 2018 թվականի դրությամբ այնտեղ կար 47 տուն եւ 158 բնակիչ։ Իսկ ահա աղավնագետի աչակողմյան վտակ Թունիսի ցախափին վերխոյացած քարաժայռի գագաթին պահպանվում է ժողովրդական ավանդությամբ մկնատամի խաչ անվամբ հայտնի փոքրիկ եկեղեցին։ Վերջինս համակ սրբատաշքարով է կառուցված։ Ունի 12-13-րդ դարերին բնորոշ ճարտարապետական ու հորինվածքային դասական առանձնահատկություններ։ Այն միանավ թաղածածկ շինություն է, ավելի շուտ մատուր, քան եկեղեցի։ Ճարտարապետական հարդարանքի տեսակետից աչքի են ընկնում արևմուտքից բացված միակ մուտքի շրջանակը եւ լուսամուտի պսակը։ Տանիքը պատած է կիսաբոլորակ ծածկասալերով։ Նյութը կապտավուն բազալտն է։ Որմերի պահպանված հատվածներն անարձանագիր են։ Մատուրին հարավից կից է քարանկյուն հատակագծով մի շինություն, կառուցված կոփածո քարերով, ծածկը փլված է։ Ներկուստ ունի բազմաթիվ խոր շպահոցներ։ Միակ մուտքը արևելքից է։ Դատելով կառուցողական առանձնահատկություններից այն ամենայն հավանականությամբ ծառայել է իբրև գրատուն կամ գրապահոց։ Թվում է կառուցման ժամանակաշրջանով մոտ է կամ պարզապես ժամանակակից բուն մատորին։ Իսկ հա Ղուշչի գյուղից 800 մետր հյուսիս արևելք աղավնագետի աչափին պահպանվել են հին ջրաղացի մնացորդներ։ 2020 թվականի պատերազմից հետո այն կրկին օկուպացվել է։ Տեքստը ըստ Սամվել Կարապետյանի։